one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. forget a small moonbeam. Fold it lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine.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 Jep, dit is Jim Reeves, wat ons inleiding daar gesing het, Memories are made of this, en nie, um, Dean Martin, soos gewoon ek, ek het sommerbaar net vandag gesê, kom ons maak a change, uh, maar dit is nou nie a permanente change, nie is nou vir vandagse program, en ek is neskierig om te weet, hoeveel van julle het achtergekom, nou ja, ek het, uh, klomp lekker lekker, ou, uh, eh, gouwe ouwe, sal ek sê, op die draaitafel vandag, en ek weet sommer jylle gaan het geniet, kom ons skop sommer dadelijk af, en ons gaan luister na Lisa McHugh, uh, sy is gebore 16 augustus 1988, soos een jong dochterkie, is een Scott-Ierse pop en country sangeres, sy is in Glasgow, Scotland, vir Ierse ouwers gebore, haar pa is van Castle Dug, en uh, in, in County Tyrone en haar ma is van uh, eh, Velkerij in Klauhani <laughs> Haneli ok, een eh, distrik in die noordweste van County Donegal in juni juni, juni in juni 2010 het sy na Ierland verhuis haar kes saamgestel en getoer sy het uh, vrouwelike sangeres van die jaar vijf keer gewen, sowel as uitstekende prestatie op die eh, wereld verhoog. In 2012, toe sy op uh, Grand Olay Opry uh, het, het sy verskyn, dus toe sy die toekennings gekry het. Uh, sy het ook haar eie televisieprogram getiteld On the Road with Elisa, het sy bestuur. Ons gaan haar luister, ons gaan vir haar laat twee liekies sing en rechte, rechte, echte Hillbilly Style, die een is juist Hillbilly Girl, en die ander een is Applejack, Applejack, Applejack was een rechte persoon, uh, ek weet, uh, wat is haar naam, Dolly Parton, sing hom ook, en as mens nou gaan opsoek, dan kry jy, wat is die story, achter Applejack, en uh, da, hy is een rechte persoon, en sy hele geskiednis, word daar uitgebeeld, ok, Lisa McHugh, Applejack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 jacket music man. Cause I won't be there to hold your hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. with your beautiful song. You even had me singing along right with you. you said I need you. Then you changed the words and added harmony. you sang the song you had written for me. sweet music man. You travel the world with a six-piece band that plays for you. What you ask them to. And you try to stay young, but the songs you've sung to so many people, they've all begun to come back on you. said, Music Man. one night stands, they're through with you. They don't sweet music man I believe in you As hy natuurlijk was dit Dottie West gewees, het was nie Lisa of Liza dan McUny uh, <coughs> toe Liza asem so intrek om af te skop met die uh, likkie Hillbilly Girl, toe chip uh, hierdie uh, Dottie, Dottie West sommer in en sy syng Sweet Music Man. Nou, eh, Dottie het ek nou nie ees uh, voorgestel aan julle nie. Sy is, <coughs> excuse toch, sy is gebore as uh, Dorothy Marie uh, Mesh. 11 oktober 1932 en oorlede op 4 september 1991 was Amerikaanse country uh, muziek sangeres en liekie skryfster uh, saam met haar vriende en mede opname kunstenaars Patty Klein en Loretta Lynn uh, word sy as een van die genre sy mees invloedreike en baanbrekende vrouwe uh, beskou. Nou ja, uh, kom ons is, uh, hierdie uh, eerste een wat ek aan julle voorgestel het was natuurlijk gewees Lisa Mc, uh, uh, McHugh en ek het gesê sy gaan vir julle sing Apple Jack wat sy gedoen het en uh, toe sy heel Billy Gill wil sing, toe is haar skoon iemand anders. So, ons luister dan nou na Lisa McHugh met heel Billy Gill. Is een rechte heel Billy song. Kom ons luister. I don't mind if I ain't got time, but that don't bother me. I'm a hillbilly girl in a hillbilly world, but that don't bother me. Well, I ain't that bright, but I know what's right for mistakes in my color TV. I'm my cause I'm living happily Q, sy het uiteindelik haar beurt gekry, en sy het die liekie gesing. Hy het, uh, ja, sy, sy het so, uh, a stem, in elk geval, het so a trek na Dolly Parton, uh, eh, sy, eh, vooral met Applejack, uh, het, het mens amper uh, vir, uh, Dolly Parton oor sing daar so. Ok, die Canadian Sweethearts, nou, soms is hulle bekend as Bob and Lucille, nou, dit Eh, verwys natuurlijk na Lucille Starr, ne? Uh, hulle was een Canadeese sangdieu, wat gedurende die 1960s gewild was, en in 1977 het hulle ontbind. Die dieu het bestaan uit sanger, uh, of sangeres dan, Lucille Starr, en haar kitaarspelende man, Bob Regan. Nou, hulle is vooral bekend vir uh, die rockabilly, uh, rockabilly likkie, Eenie, meenie, meenie, moe, ne? hulle bijdra tot die genre is herken eh, dier die uh, Rockabilly Hall of Fame. Um, ja, die, die daai eenie meenie meenie mou, ek weet nie of julle kan onthou toe julle nog klein was en julle moet spanne kies nie, dan uh, het julle geenie meenie meenie mou om die uit te skakel wat jy nie gaan kies nie. Nou, uh, hy het geloop, uh, uh, uh, ek dink ons het iets gesê soos eenie meenie meenie mou, catch a tiger by the toe, If you always let him go, eeny, meeny, miny, mou, en as hy mou op jou val, dan is jy gekies vir daar die specifieke span. Uh, so het uh, hy baie variaties gehad, jy weet, in klomp lande en in klomp tale ook, uh, wat hulle daai specifieke methode gebruik het om span uit te kies. Ok, ons gaan nou luister na die Canadian uh, wat noem hulle Sweethearts, en dit is Bob en Lucille, Eenie Meenie Meenie Mou, 1958, daarna is het net Lucille uh, op haar eie, met Send Me No Roses, uh, een wat nie baie gespeel was nie, maar ek hou van hom, is een mooi melodie, wat die liekie het, Eenie Meenie Meenie Mou, hier sy, 1958, ne? Just a rock and roll, born a belly, head down. they swing and sway. They dance all night and they rock all day. But when you grab your baby, this is all you have to say. Oh, well, leave me, mind you know, by the toe, you know, rock, and I go, go. You will be bopping with the boogie, rock and roll. is any, meeny, miny, moe. Can you grab your baby and just want to rock and roll? Oh, well, eeny, meeny, miny, moe. Catch your hip there the Then you know and bust the rhythm with the boogie woogie rock and roll.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 Ok, nou die teenoorgestelde van rock'n'roll hierso is Ethnie Pedragon Nie O'Brien. Bri <laughs> Ok, <laughs> sy is gebore 17 mei 1961 en professioneel bekend as, en ja natuurlijk, is een Ierse sangeres, liekieskryfster en muzikant, gebore in een muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied van Guidor in County Donegal. Uh, daar is dis waar sy haar muziekloobaan begin, toe sy 1980 by haar familie sy keltiese orkest Klenheid aangesluit het. Uh, sy het sleetelborde en achtergrond koor gedoen daar so. In 1992 vertrek sy met bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou Roma om een solo loobaan vaat te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl oor die volgende vier jaar met multibaan koor en mis, uh, eh, eh, sleetelbord muziek. Enya het tien, in tientale gesing. Nou, ons luister nou na haar en sy sing I Dwelt in Marble Halls. Uh, dit is een van uh, Andrew Lloyd Webber sy uh, eh, pen wat dit gecreate het. En uh, ja, sy baie, baie rustige sangstyl hier die Enya. Kom ons hoor, hier kom sy. Thank you. still the same that you loved me. Kenya met Mabel Holz, die hulle kan die lekker, lekker rustigheid van haar stem daar duidelik hoor. En uh, ja, sy um, is typisch die Ierse uh, accent wat sy het. Die Ierse dames is maar so half prim en proper type. Uh, jy weet, as jylle kyk na die soordans, die reguit luifte, en dan die bene wat soos opskop, en och, ja, nee, dat is iets anders met die Ierse dames, en jy kan het hoor in Enya sy stem. Nou, groep op die draaitafel. Maywood, Nederlandse sangdeel, wat bestaan uit die De Vries sisters, hulle bekendste liekies is natuurlijk Rio, Late at Night, Give Me Back My Life, uh, hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Songfestival met die liekie I Want to Share Everything With You wat in die 15e plek geëindig het. Nou, ons gaan van hulle gaan ons ook twee liekies luister. Die eerste ene is uh, ek, hierheen het, eh, het hulle nie, was nie baie populair of mens het om nie baie gehoor toe hulle aan die gang was nie maar uh, in my opinie is dit nog hulle mooi liekie. Color My Rainbow is die liekie sy naam en dan gaan ons natuurlijk hulle heel bekendsteene, Rio is die tweede een wat hulle gaan doen. Hier is Maywood, Kalamai Rainbow en Rio. Kalamai Rainbow hulle daar vir ons tweeliekies gegee, al die pad van Nederland, en dit was, eerst ene was Kalamai Rainbow, en toe hoor ons Rio, lekker, lekker, ok, die volgende, jy weet, jy kry liekies, wat hulle sê, dit is country liekies, en dan kry jy ander wat hulle sê, country en western, nou hierdie ou wat nou opkom, Marty Robbins, hy sing die country and western, hy bring daar ook by, omdat al sy liekies is, van die Wild West, van die Cowboys, Cowboy Leekies, en ja, uit die hordes van hulle, baie van hulle is uh, eh, rolprint uh, eh, thema, uh, eh, rolprint tracks, en uh, dit is waar die Western dan bykom, maar hy is geboore as Martin David Robinson, en uh, dit is op 26 september 1925, oorlede op 8 december 1932, en uh, was uh, uh, professioneel was hy bekend as Marty Robbins. Hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteer, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye van uh, vir uh, die ampers vier dekades van sy loopbaan. Robinson sy muziek was gereeld te sien on die boopunt van die country trefferslijste en verskye van sy liekies het ook sukses behaal as poptreffers. Uh, Marty Robbins doen vir ons twee van sy cowboy treffers en uh, die eerste ene wat ons gaan luister is natuurlijk El Paso en dan direct daarna die ander ene is The Hanging Tree. Niks is meer westers as daar die twee nie. Kom ons luister en eh, eh, eh, El Paso het eindelijk een tragische story, luister die woorde. Out in the west Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden, down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride just as fast as I could from the west Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good. to town to search for gold. And I brought with me a memory. And I seem to hear the nightingale cry. Go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. Hanging I searched for gold and I found my gold. And I found a girl who loved just me. And I wished that I could love her too. But I'd left my heart on the hanging tree. I'd left my heart with the memory. memory. And a faded dream on the hanging tree. Now there were men who craved my gold and meant to take my gold from me. When a man is gone, he needs no gold. So they carried me to the hanging tree to join my dreams and a memory. memory. Yes, they carried me to the hanging tree. must almost die. And it happened just that way with me. They took the gold and set me free. And I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree. And my own true love, she walked with me. That's when I knew life, new life for me. A tree of hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree. The hanging tree. The hanging tree. Marty Robbins, The Hanging Tree, en net voordat het hy El Paso uit jylle historie geluister, was nog hulle tragische, tragische verhaal. En, uh, maar in elk geval, ja, dit is die country and western van Marty Robbins. En uh, ja, ek sien Hanlie het by ons aangesluit, Hanlie van Rooyen van Kempton Park. Baie welkom by die program vanmiddag. Ek dink André sal seker saam met jou luister en uh, eh, jylle moet het geniet. Die program gaan aan en ons kom nou by, um, ja, ek het hulle baie lang klas gehoor en ek praat natuurlijk van The Peanut Butter Conspiracy uh, nou conspiratie is so achterbakse uh, onder ons die geselskap, ne? <laughs> is a, uh, eh, wat word gesmee? Uh, uh, ja, maar in elk geval, die peanut butter conspiracy was Amerikaanse uh, Los Angeles gebaseerde psychedelise pop-rock groep uit die 1960s. Die groep is bekend vir die hoofsanger Barbara Robinson, Robinson, nie Robinson nie, Robinson en het uh, vir kort tykie uh, eh, vir Spensen, uh, eh, Spencer Dryden van Jefferson Airplane as lid van die groep uh, het hulle saam gesing. Nou, die likkie wat hulle baie bekend gemaakt het, en ek dink is hulle grootste treffer ook, Peanut Butter Conspiracy, Understanding. Wat is Understanding? The best thing in the world. Jep, uh, en ons allemaal moet het probeer toepas. Dit is wat belangrijk is. Kom ons luister. Peanut Butter Conspiracy, Understanding. Understanding is the best thing in the world. Between a boy or a girl. Not boy or girl, or even a woman or a man. this understanding. It's a mighty powerful thing. And that's why it makes us so sad to see our friends running around through this world, not knowing the meaning of the word understanding. So in the next few minutes, we'd like to explain exactly what it means. Now, for example, you take me and my old lady got a good thing going. Oh Lord. Because I know darn well if I don't pay the bills and the rent and buy a fine Freddy clothes to wear, there's about 15 other guys just waiting around the corner. And if I don't leave that pinball machine alone, man, she's gonna go out with one of them pretty soon. You better listen one time. Understanding is the best thing in the world. In other words, make it like this. If she should play around, oh Lord, don't let me catch her. Because what my eyes don't see will never, never, ever hurt me. But on the other hand, oh, if I should ever catch her, man, I'm not gonna call her a bunch of stupid names and boot her up the jack like you will, oh, not me. I'm gonna go downtown I'm gonna get me a double-bladed axe hammer. I'm gonna come back and square her off. Her soul better belong to the Lord, because I had one belong to me. Understanding is the best thing in the world. Between a boy or a girl, a boy or girl, or even a, a woman or a man. Okay, understanding the best thing in the world between a boy and a girl. En, sommer tussen amal, jy, as jy verstaan, dan gaan daar minder seierij en minder bekleierij wees. Ons kom nou by een groep bekend as um, oopsie doopsie, waar is hulle nou? Uh, gaan hulle somme van die draaitafel af. The Browns, uh, hulle was Amerikaanse country en volkmuziek vokale trio, wat vooral bekend was vir hulle 1959 Grammy genomineerde treffer The Three Bells. Uh, Die groep is saamgestel uit Jim Ed Brown en het is toevallig dat hy ook Brown is, al het hulle die liekie van Jimmy Brown gesing. Die groep is saamgestel uit hulle uit en dan sy sisters Maxine en Bonnie het een hechte gladde harmonie wat eh, kenmerkend is van Nashville klanke, hoewel hulle muziek ook elemente van folk en pop gecombineerd het. Right, hulle het in 1967 ontbind en is in uh, maart 2015 tot die Country uh, Music Hall of Fame verkies. Hier kom die Browns en die liekie wat ons nou luister van hulle is ook een baie baie gewilde jene, Scarlet Ribbons. I peeked in to say goodnight with the stores were closed and shuttered. All the streets were dark. speel nou nie saam nie, die, die, die gremlins, hulle lag lekker, hulle hardloop hier op en af op die syne, uh, ek hoop, ek hoop, hy is nou uh, recht vir julle, en dat julle, uh, ons, ons volgende is, uh, ja, kom ons doen eers een liekie nog, uh, om seker te maak, hy is recht, voordat ons by um, Wackhead Simpson uitkom, kom ons luister gauw na Uh, eh, El Martino, hoekom nie? Hy is geboor as Jasper Sinnie op 7 oktober 1927 en oorlede op 13 oktober uh, <laughs> soos een week na sy verjaarsdag uh, uh, in 2009. Hy was Amerikaanse uh, sanger en akteer. Hy het sy grootste sukses en sang uh, uh, as sanger tussen die vroege 1950s en middel 1970s gehad en is beskryf as een van die groot Italiaanse Amerikaanse popkroeners en het ook bekend geword as acteur vir al sy rol uh, as sanger uh, Johnny Fontaine in The Godfather. Ok, ons luister na Elmer Tino en die liekie wat hy vandag vir ons gaan doen is... Lonely is a man without love. dink Engelbert Hamperdink of Tom Jones, een van hulle twee sing hom op. I can remember when we walked together sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed to mine. The kisses told me I had is die ouwe raar gesing het, Lonely is a man without love, en ja, Christo, dankie, uh, hy het my recht gehelp, so hy sê vir my, dit is toe Engelbert Amperding, wat ook daar die liekie sing. Nou, ons hoop die syne hou vir die rest van die program, en ons gaan nou luister. Nou, jy weet, ons luister so baie na Wacket Simpson, hier, hy kom altyd hier in die middel, precies in die middel van die marag program, en uh, ja, so ons is nou op die kop 4 uur, so dit is precies in die middel. So ons gaan nou luister na Wackett Simpson, maar ons, soos ek sê, ons luister altyd na hom, maar ons gee nooit sy pedigree nie. Kom ons gee vandag sy pedigree ook. Uh, Darren, hy is Darren Scott, ne? of Dar Darren Simpson. Um, Darren Scott, waar kom ek vandaan? Uh, hy is geboor 19 april 1977, radioomroeper, wat sê dit augustus 2010, uh, FM 94.7 se ochendprogramm, Breakfast Express aanbied. Die vertooning is uh, voorheen dier Jeremy Vansfield aangebied onder die naam The Rude Awakening. In januari 2018 het Simpson die 94.7 verlaat om die 94.5 KFM ontbijtskou aan te bied. Simpson se prank call gleef met die titel Wackheads Window to on the World is steeds in plek op 94.7, Highveld Stereo in Johannesburg en KFM Breakfast in Kaapstad. Sy pranks is dageliks beskikbaar vir podcast dier ander radiostaties en dit is nou wat ek nou ook doen nie so, ek doen sy podcast, sy ek nou vir julle uit. Uh, ons luister vandag na Wackett Simpson en hulle sê net na sy uh, ondenkbare prank wat hy op iemand getrek het, en hy sê, man loses it after Wackhead's outrageous prank. Kom ons hoor waar oor gaan het, en hoe kom die man dan losing it? <laughs> Kom ons hoor, hy gaan hy. So, like I said, yeah, like I, I said. can't help uh, when, when another guy is named Darren, my name's sake, mm -hmm. love it. Okay, Dazzy Wazzy. Let's talk about Dazzy Wazzy, old Dazzler here. Uh, I often get Derek. Derek? What? Derek. Not even close. Mm. What's People your name? trying. What's your name? Uh, Darren. Derek. Mm. <laughs> no, not even close. Okay. And I joke even with Brad. I'm like uh, Bradley, obviously. Bradford. Yeah, no, just Brad. Just yeah. Brad. Isn't yeah. that crazy? It's just named Brad. It's like a Tom just being a Tom. That's yeah. insane. Mm-hmm. <laughs> you are Timothy. Thomas. Yeah. Exactly. Uh, so um, yeah, uh, so Daz Dazza is the the D-man. most common mm. D man D man D D dog D dog D dog uh, Dazzler Dazzler, um, and then there's the things that you call me behind my back that I never hear as well. Oh, the other D word. The other D words? Yes. Yes. Okay. Rhymes of course. Yes. you get a lot of these from Take a Lot. Uh, <laughs> yes. Uh, Okay, so uh, this guy, he went and ordered a pizza for the family, right? Couple pizzas. Evening, it was coming to arrive, you know. This is a story you can probably relate to. Sure. Uh, evening, family's hungry, mm-hmm. order the pizza. Mm-hmm. 7 o'clock, oh, it's 30 minutes, it'll be, yeah. Uh, oh, mm. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. What? Sure. 10 o'clock, the ogre. No, man. 10 o'clock the oak arrives. You've got kids to feed as well. Oh, probably hungry as well. Oh. Yeah, so what does he do? He says, when the when the pizza comes, he says, I'm not paying. Oh. I'm not paying. Scandalous. Takes the pizzas, go. I'm not paying. Mm-hmm. Not in 30 minutes, it's free. No, but we'll give you the next one free. Mm. No, I'm not paying Nonsense. for this one. Okay. So the pizza shop has been uh, haggling with him for a while now mm. because they want their money. Oh. And that's where I come in. Who are you? Hey. Who are you in this? You're about to find out <laughs> who I am. All right. Let me call old Dazza. Hello, Darren speaking. Hi there. Uh, my name's Jan Bardnos. I'm calling from here. Yes. The reason why I'm calling, uh, Darren, I'm sure you are aware um, of the incident two Thursdays ago about the money that you yes. owe us. the money that I owe you guys? Yes. When will we be able to make the payment? we're not going to be making the payments. Mm. And why is that? Mm. Because we ordered the food at 7 o'clock. That's been about 10 past 7. The mm. food was delivered to us at 5 to 10. The food came freezing cold, and uh, we won't pay for that. There was a problem that happened on the night, and we did say that we would give you your next order free. Well, it has an apology got to do that if a five-year-old's waiting at home to get food? Mm. What has that got to do with anything? You feed- at 10 o'clock at night for food to arrive. You're telling me that you, you're feeding your five-year-old pizza? <laughs> Yes, he does eat pizza. You think is a substantial diet for a five-year-old? If everybody's having that once a week, why can't he have it? Mm. mm well, look, I what have they got to do with this argument? Where's your manager? you the manager there. Yes, I am. Because you're quite a smart ass, mm. I won't mm. lie. Really? You're quite a smart ass. Mm. I mean, are you too lazy as a parent to actually make no. your kids sign? <laughs> I actually, you know what? Give me a number so I can get my lawyer to sign you now. Oh, you know, a number. Yes, no, no, no. You know what? We, we no, no, no, no. We're going to get this involved further. Give me a number. Look, this is, this is going to go further. So you've got one of two options here. Pay the money or suffer the consequences. What consequences? Because I'm sick and... Listen you asshole. Give me your name. Listen, I'm sick and tired of customers like you that think you can push around our drivers. I'll come to your shop now and I'll f you up. That's what I'll do. Oh, you will really? yes, I will. You, you, you couldn't criticizing my son and my parents' skills. The most important thing is whether my son eats or not. No matter what it is, your service is to get the f***ing food to my house which you didn't do. Do you understand me? Well, listen, listen. Like do you I... understand me? We support your <laughs> of a service, which is shocking, and I won't pay for that meal. Well, listen. I won't. My lawyer, they're going to be contacting you very shortly, and I want yeah. your name and your number. Yeah, like you have a lawyer on speed dial, I'm sure. I'm actually, my girlfriend works at a law firm. <laughs> you obviously thinking of yourself as quite a man let me just tell you that um, should this bill not be paid, then you are going to have um, problems that are, let's just say, outside of the law. We don't get lawyers involved mm. here. Mm. <laughs> so is that a threat that you're going to send someone to me <laughs> up? Is that what you're going to do? It's not a threat. It's more of gentle persuasion. <laughs> Oh, a gentle warning. Yes. Who are you going to get? Who, who the f*** are you going to get? Huh? Well, Why don't you go and f*** yourself? That's what you can go and do. okay? whether you're going to send somebody to come <laughs> here, I'll tell you what, I'll meet you there now. You. <laughs> You. This, can, can you believe it? Yeah. <laughs> I'm giving you one last option to pay for the pizzas. After a streak like this, I won't be paying for nothing. Is this the kind of service you have to offer? Well, you know what you will I'm be... going straight to the papers with it. You know I what... you now that I've been threatened with my life. you know what you will be paying for is your hospital bills. Can you believe this? You just Simpson. <laughs> <laughs> you are damn straight, dude. You joke. I just got called by wackhead Simpson. Listen, brother, you've got your mate Daryl to thank. Daryl, where's he? <laughs> He's out. Of- I just got by wackhead Simpson. Let's call your mate right now. Okay. Hello? Yo, Daryl! Daryl, you piece of it! what happened? That's my whole day, bro. <laughs> I've never been abused in my life like it, bro. oh, <laughs> that is funny. oh gosh, there's a Daryl as well. <laughs> when you put three Darren Daryls together. So, what I love though is. as hy, <laughs> joh, jaag die bloeddruk op, ne, en, uh, ja, uh, de, de, de, de, elke week het hy een ander een en een ander en elke keer eindig het min of meer die en dan hoop hy maar, die ouwe te sin a sense of humor, dat die ouwe dit sal aanvaar, as hy hoor, dit is de, uh, eh, Wackett Simpson, wat hom gebel het. Oké, okay, doukie, uh, wat het ons hier? Um, ja, ons gaan nou bykie Spaans, ek dink Spaans, ek weet nie, uh, eh, Mexicaans, uh, eh, nee, kom ons gaan eerst na hierdie ander een, to Manfred Mann, hy is een Engelse, uh, dit is een Engelse rockgroep van die 60s, vernoem na hulle keyboardspeler, wat eerst in 1970 hulle heel eerste deurbraak gemaakt het met liekie soos Do What Diddy Diddy, Pretty Flamingo, Mighty Quinn, enzovoorts, hulle was die eerste Britse groep wat deerdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard wat Hot 100 gedurende hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sangers naamlik Paul Jones en Mike Dabu. Net Manfred Mann en hulle drumspeler Hugs bly deurgaans die kern van die groep. Nou vandag gaan ons luister na hulle en die liedjie wat hulle vir ons gaan bring Manfred Mann, een van hulle grootes Fox on the Run. Uh, ja, hier kom hy. She walked through the corn leading down to the river. rip off. I need a place to Fox on the Run, een lekker beat wat hy liekie het, en as dit jou nie jou voete losmaak en jou gereed maak vir die naweek wat voorlee nie, dan weet ek nie wat ons gaan probeer volgende nie. Uh, <laughs> kom, ok, kom ja, hier is een wat ons kan probeer, en dit is soos ek gesê het, ons gaan nou Mexikaans, en ek praat van La Bamba. Um, ehm, hy is een Mexikaanse volkslied, uh, oorspronkelijk uit die deelstaat Veracruz, en uh, eh, La Bamba is gedek dier talle kunstenaars, vooral Los Lobos, wie se weergawe uh, die titelsnit van die 1987 rolprent La Bamba was. Ons gaan luister na Los Banus en die liekie La Bamba, ja La La Bamba, hier kom hulle. Hulle. Albanos, ek meen, <laughs> en hulle het Labamba vir ons gesing, en ja, ek sien, uh, uh, wat sy naam, uh, Joy Schwertley, daar van Amerika, die dorpie Surprise, sy sê, sy, sy is ingeskakel en sy geniet, maar uh, sy het nou, ek weet, daar was so paar uh, syn probleempies gewees, en uh, so sy het haar ginsling, en dit is natuurlijk um, Wackett Simpsons, uh, of die, die, die uh, funny spot in geheel, het sy nou gemis en maar uh, sy geniet daarmee rest van die program uh, Judy Swanepoel van uh, Centurion denk ek daar in Pretoria, sy luister en uh, die ander een wat luister is van Kroonstad het ons vir um, Louisa Heinz Meyer wat ook saam luister en ja, solank julle dit geniet is ek happy en kom ons stap aan en ons kom nou by Ja, hierdie ene. Um, die vannigste muis in die ganse Mexico, ken jy hom? Speedy Gonzales, geskryf dier Buddy Kay, Ethel Lee en David Hess in 1961 en in 1962 as a seven single plaat. Nou weet jylle wat is a single, seven single plaat? Is daar vernieuw plate? Hulle is 7 duim in deursnit. Hulle spoed was gewoonlik so 45 ja, en uh, ja, die, die uh, langspeelplate, hulle was uh, op spoed 33 en 3 of so iets, maar in elk geval, uh, hierheen is op die charts gehelp dier Pat Boone, na die 6ste posiesie op die Billboard Hot 100, en het vir 13 weke daar geblei. Pat Boone's rechte naam is Charles Eugene, so waar die Pat vandaan kom, weet nuchter alleen, maar uh, ja, in 1934 is hy in Nashville, Tennessee, is hy gebore en was vooral gedien in die 1950s en vroeg 60s, baie bedrijwig in die muziekwereld en is soms met Elvis meegeding op die, uh, eh, meegeding op die uh, charts vir, jy weet, eerste plek en ja, uh, hulle twee was, al twee was baie gewild geweest in daar die dag uh, eh, Samuel Cliff Richard ook natuurlijk, hy was ook daai tyd gewees en die Beatles. <laughs> Pat Moon, ons hoor hom en hy sing vir ons daai een wat ek genoem het, die vannigste meis in die ganse Mexico is Speedy Gonzales en ons, dit wat ons terug na 1962 hier kom hy. It was a moonlit night, a moonlit night.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 Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Rai, dit is Piri Gonzales, en hy sê, hey, eh, senorita, ja, kom vannig. Um, ehm, dit was in 1962, wat daar in een eh, gewild was, en as ek sê gewild, dan meen ek baie gewild. Ok, die ou wat nou op die draaitafel lee, hy was net so gewild gewees, en, oog, die meisjes was mal oor die ou gewees, ek sê natuurlijk Cliff Richard, hy is volgende, nooit in sy leven getrouwd gewees nie, en daar was gericht, gerichte dat hy op een stadium so, uh, wat noem ons het, fling gehad het met Olivia Newton-John. Dink die twee van hulle sy nog hulle prachtige paarkie gemaakt het, ne? Uh, eh, op, op my Facebook het iemand, ek weet nie wie nie, het doen nou so reeks van Olivia Newton-John. En jo, dit was daar maar een prachtige vrou gewees, sy die mooiste glimlach in die wereld. Sy, uh, en uh, sy, sy uh, eh, syng ook baie goed, sy is een van my vier top uh, dames sangeresse. Nou, die een wat ons gaan luister van Cliff Richard, is, ek dink die rolprint, nee, was Summer Holiday gewees, ja, maar die liekie wat hy gaan syng is Lucky Lips are always kissing, ne, dis wat hulle doen, nee, hulle sê 1998, ek gloe dit nie, ek dink hy sê meer na die uh, laat 70s, vroege 80s. Lucky Lips! When I was just a little baby I didn't have many you say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you never ever be alone, cause you got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair that's so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Da-da, da-da, da-da, spin that wheel of fortune. All I do is kiss my chips, and I know I'm bound to win, yeah. Cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find captain's foot or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never lucky lips. Lucky lips will always find a love that's lucky lips. I don't need a rabbit's foot or Cliff Richard, hy het ons afgeskop as, uh, wel, as, as eh, sy rechte naam is Harry Webb, en hy het afgeskop saam met die Shadows, hulle was sy orkest, hy het eindelijk op een stadium met hy vir hulle gespeel ook, was hy ook een van die Shadows gewees, hulle het die beste kitaar muziek uit. Ok, nou, uh, ek sien Alida, sy sê, dat uh, daar waar sy in die sonnetje gesit en luister het, het, uh, mense haak om steer. Ek sal sê, sit achter die huis, en laat hulle jou nie kan sien nie, en as hulle klop in die voordeur, en antwoord jy net nie, tot jy reg is. Jy weet, uh, eh, moet nie jou muziek opgeen nie, moet nie uh, eh, op hou luister nie, uh, pas, laat hulle by jou aanpas, moet nie jy by hulle aanpas nie. Ok, nou, op die draaitafel, is, een bykie stadiger jyne, en, ek praat van uh, eh, OMD, waarvoor staan OMD, as jylle moet raai, is Orchestral Maneuvers in the Dark. Uh, hulle het uh, die likkie Joan of Arc uh, bekend gemaakt, is een likkie van die Britse Orkest, en uh, ja, hulle is die Britse Orkest, OMD, uh, Orchestral Maneuvers in the Dark, wat vrygesel is, of nie, uitgereik is, uh, as die tweede enkelsnit van hulle derde studioalbum, dit is die internationale treffer geword, en die top 5 in die Verenigde Koninkrijk en Canada bereik, en nummer 13 in Ierland. Dit is die eerste van twee OMD likies, dit is nou, soos ek sê, orkestral manoeuvres in die dag, eh, van hulle likies, wat dier McCluskey geskryf is, oor die Franse heilige Joan of Arc, die ander ene is natuurlijk Joan of Arc, Maid of Orleans. Uh, ja, sy, eh, sy het nog een interessante geschiedenis hierdie Joan of Arc, gaan Google aan, gaan lees op oor haar, uh, baie, uh, wat so, wie sê, brave vrou, uh, heldin, wat sy is, uh, dit is ook uitgereik uh, in die enkerspeler hernoem na Maid of Orleans. Nou, The Waltz Joan of Arc. Dit is die ander ene uh, vir die vrylating daarvan. Nou, albei snitte verskyn op die album Architecture and Morality. Nou, OMD doen vir ons daailikie Joan of Arc. Kom ons luister. Hmm. Ek het, waar is ek nou en waar jyn wil ek gaan? 1981, Joan of Arc. Orchestral Maneuvers in the Dark, Joan of Arc, 1981. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, ooggids. Je weet, as ek ding recht sit om volgende te speel, en hy verdwijn net. Ok, kom ons, eh, uh, ek gee so lang die ouse pedigree, uh, terwyl ek soek na sy uh, na sy uh, uh, snit. Robert Michael Nesmith, hy is gebore 30 december 1942 en hy is oorlede 10 december 2021. Right? Uh, so wat 2, 15 dae voor sy verjaardag, ne? Nou, hy was Amerikaanse muzikant, liedjeskrywer en acteur, hy was vooral bekend as lid van die popgroep The Monkees en medester van hulle TV-reeks en die selfde 1966 tot 68. Sy liedjes skryf krediete by die Monkees sluit in Mary Mary, uh, The Girl I Knew Somewhere, Tapioca, Tundra, uh, Circle Sky, Listen to the Band, Nou, Boonop het sy liekie The Different Drum, uh, treffer vir Linda Ronstadt en Stony Ponies geword, Stone Ponies. Uh, nadat hy die eh, Monkeys in 1969 verlaat het, het Nesmith sy suksesvolle liekies skryf en uitvoeringsloobaan voortgesit, eers met die uh, seminale country groep The First National Band, uh, saam met wie hy op top 40, Joanne, van 1970 gehad het. Uh, ja, maar oké, okay, uh, dan is daar nog so paar ander liedjies wat hy, uh, ons gaan van hom luister, ek praat nou van Michael Nesmith, hy gaan vir ons sing Silver Moon. See the lazy windmill slow Nesmith, Net Smith, Net <laughs> Smith, uh, Silver Moon, wat hy, uh, hy, hy, hy het uh, as een solo uitgebring, hy het vir die mankies gesing, maar nie as deel van die mankies nie, daai ene was een van sy eie. Hierdie vat ons ook ver terug, en ek weet hy was een groot, groot treffer gewees, uh, ek het om oorals, oorals, waar jy loop, het jy om gehoord, en het was aanvankelijk was hy bekend as My Girl Lollipop in die middel 1950s daar rond, kan hom dou van daar af ne, en geskryf dier Robert Spencer, was die plaat oorspronkelijk opgeneem dier Bobby Gay. Uh, die bekende weergawe van My Boy Lollipop, uh, soos ons om leer ken het, is eerst 1964 dier Millie Small van Jamaica opgeneem. Het was echter gedierne die gangster daar met mafia bedrijvigere enzovoorts aan gang. Eh, die hele spul mens het probeer om een vinger in die paai te kry met die tantieme betalings van die specifieke liekie en uh, met die vrystelling daarvan en baie onzekerhede het ontstaan oor uh, baie van die plaatse werkelike geschiedenis. So kan niemand met zekerheid sê wie bijvoorbeeld die mondvlekkie gedeelte uh, op die plaats speel nie. Millie self het in een onderhoud vertel dat het beslis Rod Stewart was wat die eh, mondvlekje en die uh, snit gespeel het. En uh, ja, so was daar die jare uh, uh, ek geloof nie hulle het nou al uitgesoord nie. Ons luister na Millie Small en die liekie vat jou ver terug. En dit is My Boy Lollipop. 1964 natuurlijk. My boy, I, boy. You made my heart go, yeah. My Boy Lollipop met a, a, a Millie Small, wat het gesing het in 1964. Nou, uh, hierdie volgende vrou, <laughs> is nie een meisie of een, eh, ja, uh, sy is Mirandi, en Mirandi het ek die eerste keer, wel, direct voor dat die kontrak begin het, die, die competitie, die kontrak, voordat hy begin het, het ek reeds vir Mirandi opgemerkt, en uh, op Facebook het sy gereeld van haar plate gesit, wat sy syng daar so, en ek het gedoog, hey, hierdie girl het nogal talent, en toe vraag haar om uh, vir een onderhoud. Toe sê sy vir my, ok, sy sal my een onderhoud toestaan, maar uh, sy sê toe die week daarna, dan begin die uh, die contract, uh, die competitie, en sy neem daar aan deel, so sy sal nie baie tyd heen nie, uh, kan ek asjeblief wacht tot na die contract, kan ek wacht toe. En toe het sy tweede gekom, um, in die, daar is een stein ookie wat eerste gekom het, ek kan nie wat sy, uh, maar jo, sy is talentvol hierdie Mirandi, uh, en sy het nou in laas week, Uh, of althans hierdie week, wat nou voorbij is, het sy weer een van haar liekies op die Eh, blad gesit op uh, Facebook en dit is een waar sy een liekie sing wat sy sê shh, I'm falling in love en sy doen dit baie baie talentvol jylle moet gaan kyk op YouTube of jylle om kan op, opspoor Mirandi Morsner is haar van waar sy om sing en uh, die liekie sy naam is shh I'm falling in love, en dan kyk jylle na die manier wat sy om uitvoer, man, dit is magnifiek, dit is eh, Broadway, goed, wat sy daar doen, kom ons luister na haar, terwyl sy die liekie sing, en, uh, ja, ons luister daarna, kom. Doekie, doekie, jy het nou nog eens vir my gesê, hoe voel dit vir jou, om deel te wees van die contractse top 10 nie, hoe voel jy my, joh? Pauw, Dis soos om verlief te wees. Soos jou eerste skoolkras. Jy is opgewonde, jy skaam, jy's bang. Jy jy voel jy voel jy wil mal word van excitement. Maar jy wil ook stilte. Ek weet nie. Dit wag wag. Ek gaan dit vir jou verduidelik in 'n liedjie. Just it. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're alone. till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet shh, but soon again over my, dit is Mirandi Morsner en ek wil voorstel as jylle iwerse kans kry om haar op verhoog te gaan sien, doen het, grijp het met twee handen aan en sy, daar is never a dull moment soos hulle in Engels sê, uh, sy is een bonokie energie, sy is hy verhoog vol, al is sy so klein petit. Ok, uh, nou, ek sien die tyd raak nie, uh, wel, dit raak min, uh, so kom ons gooi gauw vir Petula Klaak, en die liekie wat sy vir ons doen is Eternally Eternally die vrou met die sterkste of een van die sterkste stemme wat ek ken, buiten nou vir Marielle Mathieu, is hierdie ene uh, Petula Clark, het sy verskrikkelijke sterk stem. Nou, uh, ja, uh, ek uh, weet op uh, die een stasie, uh, moet julle ingeskakel bly, en daar gaan ons luister na Rudolf, die stasiemeester, hy vat om 6 uur, vat hy die microfoon en hy gaan vir ons uh, vermaak met sy program Opspoed. Nou hy is een uh, weie verskynheid muziek wat hy vir ons doen en hy kry baie baie oproepe en versoeken in en hy uh, hanteer al, hy gesels uh, eh, heel tyd interessante geselsies en uh, hy speel ook baie mooie muziek wat, wat op versoek aangevra word, as jy vir hom versoek stuur, dan gaan hy jou versoek speel, al moet hy aanhou tot 10 uur toe. En dit is Rudolf, om um, ehm, as 6 uur begin sy program, en dit is op spoed. Aan die ander kant hier is uh, Christo, Christo, DJ Doepne, uh, hy skop af om 7 uur, doen hy die uh, eh, boermuziek program, en, en um, Eh, hy sê is lekker warm, boeremuziek, uh, dat jou voete jik en uh, ja, lekker luister, boeremuziek wat hy vir ons bring van tussen 7 en 8. Nou ek twyfel, ek glo nie, uh, ons het niks gehoor nie, uh, Elkie kom gewoonlik op met uh, muziekmankie, ek weet nie of hy vanavond daar sal wees met muziek na mykie nie, hy het het eindelijk geskyf na satera toe, hy het ons laas week net een bederfie gegee, en het weer teruggebring na vrijdag aand en satera aand, maar uh, ja, ons sal later hoor, of hy dan ook sy program gaan uitsaai vanavond of morgen aand. Um, ok, uh, Billy Joel is volgende, en um, die likkie wat hy vir ons doen is A River of Dreams van Billy Joel. Joe, The River of Dreams, en, ja, ons gaan nou nog een speel, en dan gaan ek terugkom om Kubai te sê, uh, vir jylle, um, ehm, ok, die een wat ons nou gaan speel is Middle of the Road, en die likkie is Soleil Soleil, jylle amal geniet om, jylle amal hou van om, dit was in 1972, uh, eh, rechte ou, wat noem ons, ek, ek sê altyd sê die helium stemmiekie, hierdie dame, van Middle of the Road, lekker luister hier kom Soleil Soleil 1972 Silikie, dan net daarna sal ek weer terug wees om af te sluit. Just a little bit lonely Just a little bit sad I was feeling so empty Ek ek dink haar naam is Sally Carr en sy het vir ons Soleil Soleil eh, deel van Middle of the Road 1972. So hier is ons nou waar ons klaar maak en ek sê goeie nacht vir julle. Ek sê julle moet lekker slaap. Ek sê julle moet 'n lekker naweek hê en ek sê hier kom Nana Muskuri nou. Uh dis min wat ek op hierdie Vrydag program sit. Uh eh, sy's gewoonlik my Sondag program meisie. Uh maar uh, vandag sit ek haar, oh, ek speel uit met haar, Roses Love Shans, Sunshine, is die liekie wat sy vir ons gaan bring, en uh, ja, voorspoedige naweek vir julle, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, en sien julle weer sondagochend met die preke en al die. Lekke naweek, cheers vir eers.